айлгийн ээлжид нэгэн дугаар та бүхэн сонссон саяны гитарын аюул JTD AC манай нэвтрүүлэг дахин оролцож байна. За зорж чамд энэ микрофоныг өгье. За тэгээд э, авьяаслаг сайхан залуу байгаа. Охтуудын алыг соронзон мэт татагч залуу. Яг одоо бидний студид төрөлцөн ирсэн байна сайн бацхан уу? Өнөөдөр өнөөдөр ямар хөө яг яах гэдэг юм? Аа шах. За бэтэр. Бичэн өдөр. Маш сайхан дайлж байна л та тий. Хөл мөний комментатор шат юм. Би нэг жоон гол мол төр яг ямар ямац саргалт ирэм бол тий. Италийн комментаторууд нь хоолойныхын хэмжээгээр шатаж шүү дээ. Мексикод бас дээш ингээ явааш. Арабууд бүр аймаа шатаж шүү дээ. Хаблаа дагсуу. Месси, Месси, Баси аа, хаблаа стап боб. Тэт. Гэтэ арабууд бас эмоцтой шатдаг те. Бас эмоцлог хүмүүс юм шиг л те. Аллах акбар, Аллах. Тим нэр ярил яах вэ? Би үн тэрийг үг ярьчмаар идэв шүү дээ. Ер нь л. Юу гэж? Яг нэг арабуудыг тгийж комментатор хийдэг. Англичуудын тий. What's a magnificent goal? Болно шүү. Cristiano Ronaldo гэж мөн шүү. Тэгээ Монголыг яаж хийдэг юм гэдэг тий. Балжин ахын талаа ярил бол тэгээ ийлхэн татна. Гэтэ үздэг хүмүүс ирд юм болов. Балжин ах ч амар шат. Бас яг үзэн яг илэрхийлж байна. Яг мэддэг. Гой сонирхолтой болгоо шээ. Тэ амар гоё сонирхолтой болгоо. Өрчөнд би хараа зэрэг гол оруулж гин гэж зүудлээ. Одоо миний өмнө хар азарга минь ороод ирлээ гэх нэг Дрогба тий. Дрогба орж ирсэн тэгжээд байсан. Шүлгэлээ шаасан. Уран зэрэгээ шаад шүү дээ. Линкин парк гэс нэг хамтлаг бистэ бүр сух шаасан шүү дээ гэж аахгүй. Ойрлоо шахаад. Тэр нэг амар шаасан юм шүү. Ни сериосны хамтлаг болтлоо сух шаасан шүү. Тагшаа. Амар шаасан. Надад нэг амар суух санагдсан сүүл рүүгээ бүр яг тэнэг болоо шатсан. Аа. Өөртөө алдаа шас гэж. Тэвүү байх гэж. Анх жоохон ууртай байх гоё хэсэг шүү. Жоохон ууртай байсан байх шүү. In the end, it doesn't even matter. I try so hard. Тэр үедээ гоё байсан шүү дээ. <laughs> Дэн дэн дэн дэн. Тэр чин Transformers ингөөс тээ. Гүү гүү. Тэр чин Энди Энд бүр өхөө. Тэр чиг 2001 юм уу ааш тээ. Тэгсэн чинь яг нэг Америкт 9 сарын 11 юм зүр юунуудыг хоёр юг сөнөөсөн чинь бас яг анд Linkin Park-ийн Under Attack, Crawling Under Attack гэдэг э, нэг тийм CD-г гарсан. Тэр нэг бүгд нэг аниме шиг болсон. Харж яснаа. Тэр CD-г нэг тэрийгээ тэрнээс ашлах байшаас гэж. Тэнгүүтээ нэг бас нэг реанимашн гэдэг нэг тийм цомог үүд штэ. Нэг амар тийм тэг роботны зургтай. Тэр үед бас гоё штэ. Тэгэл тэрний дараа нэг юу метеора гэж нэг цомог болол жоохон гомо олж эхлэв. Тэгэл сүүл рүүгээ тэр чигтэй гомошаас. Намайг шинэ одоо хамтлагч байна. Аа ямар форт лөө? Fort Minor. Аа Тэр бас нэг хэсэг бас гарч ирсэн надад бодлоо. Гол шээстэй яг юу Linkin Park шиг шээ зөөрөө. I guess а на на на на на на а на на на на а на на на на на на а на на на на Эй яа бэ бэ. Одоо Монголоос ямар хөгжим сонсож байна манайхаа? Монголын одоо бидний чих бид энэ чихэнд одоо яг э, кабел авч уу. Кабел ав ав та. Та бид лимонсыг сонссон юм байна. За зүгээр л сайхан нэг сонссон Монголд байна. Аха. Хипхоп. Айстопын Айсман штэ. За. Айсманы тэнд гээд дог сонсноо клипийг үзсэн нь. Тинтэй. Тинд гээд. Тиндээ. Гөө. За за үзээрэй за ширүү шатлаа. Ямар талаа ширүү. Нэр нь Iceman. Мөсөн хүн. Аа шээсүр шатлаа шүү. Мацэн дээр та. За бата ингээд одоо Бослоо. За 1 2 3 болохоос 0 руу ороод явж байгаа харагдах юм да. Гэрэл асаас дотор нь орж байна. За ингээд замхан бидний одоо нүднээс замхарлаа алуулчлаа. Тэнд байгаа тэнд юу болж байгааг одоо яаж болно л доо тэ дүрслэж ингэж өөрсдийнхээ толгойд төсөөлж болно л да. Шах. Тэр нэг юу фатер комментатор гэдэг юунаас чинь хим билээ. Санжино тоглоом дээр. Alan Smith and юу лээ? With me is uh, Alan Smith. Юу лээ? Нөөстэй. Мартин Тайлер штэ. Мартин Тайлер гэдэг. Нөө Фадред комментатор. Тэгээд өгдөг. <laughs> Тоглоом дээр шахаад идэх гэдэг байна. Комментатор нөө. I'm Andy Andy Gray гэдэг лөө. Тийм. I'm Andy Gray. Martin Taylor мөн үү? Martin Taylor, Andy Gray. Э, ингэж хэлэхдээ gambled to the direction of that pass. Амийг гамбол гэж байгаа шиг. Gambled. Америкийн юу яаж штэ. Юу лээ Sky Sport юу лээ. Fox Fox Sport гэдэг нэг юу байдсан л штэ. Сог. Тэг тэр тэднийх ер нь бол хөлмөг ер нь нэг хэд сайн хайлайт нь гэдэг юм л тайлбарж байна л дээ. Аа. Тэдний юмуд их юм л нэтэр. Хөөе <laughs> FIFA-гийн яг Монголын зүгээр яг балчны юм ахаар болгоо шааш. Баяшаа тэ FIFA дээр баяж шүү дээ. Аа. Хоёр хүн. Тийм нөгөөх нь нэг хин хин л болчих. Заяа тэ заяа гэдэг ахад чи заяа. Бацаяа гэ тэ. Надтай хамт Бразил явах гэж. <laughs> Бразил. Зиндээ буруу оролцсон микрофон. Бразил. Улаан гэрэлтэйгээ харьцааш. За за тэгээд өнөөдрийн комеди хэр санагдав тэмүүгээд. Өнөөдөр өнөөдөр бол бүтэн сайн бүтэн сайн өдөр. Тэгээд сая бид нэр basement the basement клубт stand up comedy хийж байгаад ирсэн. Гэтэ өнөөдөр өнөөдөр шинээр нэг эрдэнэ гэж нэг ах. Тэ. Шинээр ирсэн. Манай UB comedy-гийн тайзнаа. Тэгээд тэр ах болохоор 2004 5 онд Монголд comedy хийх гэж хийж исэн гэж л яг stand up маягийн юм. Гэтэ аа тэгээ нөө нэг баг нэртэй ингээ хийж мэгээд Гэтэ жоохон юм хоёрдугаар сувгийн юм ярангууд хүмүүс ойлгодгүй байсан гэсэн. Тэгээ нэг тиймэрхүү одоо тэгээ бас нэг нэг нь болохоор яадаг гэсэн. Дандаа улс төрчдийг нөө нэг дөөрэж илгэлдэг. Тэгээ нөө нэг юм уу Титаник Титаникийн 6 дугаар үзэгдэл гээл тэр мэрийг хийдэг. Тэгээ тэр нь арай явцтай байгаа л нөгөөдөл нь Боб шоу юу ярангууд явцгүй байдаг гэсэн л да. <laughs> Тэр үед 10 жилийн өмнө гэж бодлоо 2004 он шатсан Тэгэхэр ч бүр жоохон юу ч мэдэхгүй шүү хүмүүс тэр үе чинь интернет интернет ч бараг сайн байхгүй те. Өөр өөр цаг үе байсан шүү дээ. Пөмбөрийн тэн гэсэн те. Тэгээ задуулт байсан гэж л тэд нэр. Юу бүр үгүй шилжсэн гэсэн. Задуул шил мэл ирж ирсэн мэрч ирсэн. Задуулсан утсан. Гэтэ шүү дээ тэдний тэдний гол юу нь бол <laughs> гол ялгаа нь л шүү дээ. Микрофон байдгүй байсан гэж аахгүй. Микрофонгүй гэсэн. Микрофонгүй ухаарч хүмүүс яаж анхаарал хандуулах юм тийм үстэ тий. Микрофон бол аим маш чухал бас. Зүгээр л нэг хүн ярьж байгаа болч тээ тэр чинь. Тэгээд яг тэр бол яг тэрийг бол яг анх анх бол яг ойлгосон л тагш. Гэтэ микрофон байсан. Гэтэ би яг тайцтай болох хэрэгтэй байна гэж бодсон яг Америк их шиг. Тайц тайц бол яг тэр зүр орчныг сайн бүрдүүлж байгаа хөх тээ. Яг комедиг хүлээж авахд тийм хүлээж авах гэрэл тусч басаал те. Тийм нэг нүд. Тэр яг хүн тайзан дээр байгаа хүн рүү шууд ингээл яг хамаг анхаарал очих те. Очихоор тэр хүнийг үүсэх үүсэх зориултай ааш. Өнөөдөр бас гоё шаллалтай. Тэр ах өнөөдөр ярьсан манай тайзнаа гарч ярьсан. Тэгээд тэмүүгөө өнөөдөр болохоор би яг залхсан байхгүй яг ихтлгүүрэнд явж байгаад <clears throat> яг 8-аас олохчихсан би яг нэг 7-гийн үед 7 20 үед яг эдэр одох дээгий тэгээ тэмүүгээд бүгд нөрөө залгсан чиг бүгд тэрэ уцаа автгүй шээс ихэнтэй. Тэгснэ дараа нь яг тэмүүгээ буцаж залгангуудаа чи юу юм бэ? Би очмооргүй байна байна. Жохоо ярих юм байхгүй штэ гэдэг үстэй. Тэгснэ за за хөрөө төр мөрөө төр гэд. Тэгсэр хагаад чамаг ирэхгүй бол би ганцаараа ирэх гээд ганцаархна ярих гээд тахаар ямар тэнэг гэдэг юм шиг. Өмнө дандаа ганцаар ярьдаг гэсэн. Тэнгүүт бүр э, санаа шууд хоёр доо шашиж байгаа ч зочдтой ч юм л шаач шаач өдөө <laughs> тэгж боддог шээ. Яй. Би ганцаар ярьдаг байхдаа зөв хүмүүсийг залхаадаг байсан шүү дээ. <laughs> Залхаа шаачдаг ш надаас. Миний бүр бүх новшин ямиг зөв сонсдог шээс. Одоо кофе шоп нэгдэнгүүт би зүр ганцаанаа тэнд нэг хийж үзт юм уу? Ганцаараа тэнд ярэ шаад. Гэтэл хитвлийн шаялтай. Яг очивол basement basement шаадаг шигээ шууд солигдож гараад яг шоу хийх хэрэгтэй шүү дээ биз дээ. Заавал ч гэхдээ ганцаараа шааж болно л та зүгээр хитвлийн шаавал яг одоо ингээ гоё олоолаа болцсон. А тийм. Тийм болно болно. Америкт шүү дээ ерөөсөө яг эхэлж байгаа тийм комединууд бол яг дөнгөж хийж эхэлж байгаа баг нэр бол зүгээр л дандаа open mic-уудаар яваал хотоор нь ингээл хаасаагаа open mic-уд болж идэг бар мар. Тэгэл тиймд очиж байгаа л юм ярьж марал. Тэгэл тэгж байгаа яг нэг comedy club-уудад яадаг. Ажилчнаар орж марч ч юм. Тэгэл яаж иж байгаа comedy club-тыг очиод тэгэл comedy нь болоо тэгэд миний чиг бол тэг чөлөөтэй бас нэг удаан ярьдаг юм л. Яг нэг нэг ваа гээд нэг шинэ ваа гээд бол нэг одоо нэг 15 минут л идэв. 8 минут өгдөг юм. 8 минут өгдөг юм л. Бүр суух шаагаад ингээ бүр Их суух шаагаад эхлэнгүүд нь шууд ингээл цаанаас нь гэрлэлээ тусгай шат чамч. Ингээл нэг жижигхэн юм гэрэл тусгай шат. Тэг ингээд тэнгүүд гэрэл бас my light my light is up гэж. Тэгэл боо шатчих гэж. Okay that's my time. Тэд нар бол яг ингээд тийм тийм болохоор яг өөрсдийнхөө яг одоо нэг ярих гэж байгаа юмнууд амар яг тэр тэр нэг бяцхан хугацаанд л яг яг пам пам гэж бүгдийг нэг цохих хөстэй тийм болохоор тий яг нэг жоохон хугацаанд гарч ирэхдээ бас инээлгэл гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Яг тийм бид юм шиг л. Манайд бол арай чөл бүр нэг нэг цаг хугацааны юуг чөлөөтэй шүү дээ. Хитргий чөлөөтэй байсан байхгүй намайг Америк явахаас өмнө гэжсэн. Бид Америкт очиж тэрийг хараад а за за яг энэ шоуг бол заавалчгүй бас ингээд унгаад байхгүй тий. Тэр Америк яваад амир их аваад аваад явчих гэсэн юм. Хэрэгтэй мөлий гэж ойлгосон. Тэгээ мэн чи ирчээд өстө на гэрэл тусгаж тусгадаг болно шүү. Дээгэрийг баахан тусгасан шүү. Тусгаж тусгаж шүү тэ. Дэгээ анзаардаг шээс гэсэн цаана. Сүүлд анзаарал. Тий. Гэхдээ би хаяа ингэж тэгэл би ихтэй өөрийнхөө үзмжирэл яаж байгаа л та. Гэхдээ яг тэр өрөөнд яг үүссэн ситуацыг яг мэдрээл тэгээ за зөвшөө дараагийн өмнө гаргасан дээр юм байна гэл Тэс эдгээр одоо хүмүүс нэг удаа тусгсан гэж. Чи яг надруу тусаагүй юм шээс. Гэхдээ чамаг чамаг бол би Окей. Би өөрөө тэгээ чам суух шагаад байвал би бас тусах шүү дээ. Яг бүр суух шагаа тэрийгээ бүр нэг яахгүй. Мэдхгүй ч гэдэг нь тэгээд ер нь тэгэл за гэс ингээл хүмүүн гарч яваад зүгээр тэр үедээ бодсноор гэтээ яг уурлах л бахал та зарим хүмүүс уурл уурлж магадгүй гэхдээ тэр шоу шоу үргэлжлэх ёстой би бас биэр нь бол энэ батта тэгээд тэг хоёрын тэгэр шал өөр сэдвэр ярих гэж оролдсон ер нь бол аа тэгээ тойрыг хараагүй гэсэн тэгвэл адилхан байгаад болж байгаа юм санамжлал ингээд тийм шүү дээ Тэгэхээр яг ингээд сэдв сэдвтэй гэл. Би удаа тэгэл бас боо гэл яриад тэгэл сутгахгүй штэ. Бата бата боо иржсэн иржсэн дээр өгстэй гэсэн. Тэ. <laughs> Тийм штэ. Өнөөдөр ихтэй гоё шасан, тэмүүгээ сайн шасан. Зүгээр яг яг э, амар шин минь юм шааг үлдээ. Гэхдээ зүгээр тэмүүгээг тайзан дээр байхад амар их нэг тийм Тийм. Сандрал мандрал бол байхгүй. Тэгээ гайгүй тайзан дээр бол яг тээ сандар тайзан дээр ингээд яг сандраал өөртөө ихтгэлгүй болвол бүр ингээд жоохон тээ нэг тээ нэг юм л орч тийм байлаа. Ер нь бол тэрийг бол зөндөө байсан ш техний хэдэн онуудт бол эхний хэдэн одоо юу? Тий. Нэг яараш шиж юм чи. Ямар ч тийм сэтгэлээс гарч байгаа тийм дуу хоолой байхгүй. Сэтгэл дотор хэр ингэж чанга ярих гээд оролт учраас хоол гарахгүй ч юм те. Тийм тийм тийм хос ирцэн дөрш. Гэтэ уусаа гацаа шаачтай байг тайзан дээр гаргаад. Өө гişээ. <laughs> Юу үлээ гэж одоо. Тэгээ уц руугаа хараад би яг бүх юм ингээл бэлдчихэл гараал те. Тэгээ яг инээлэгдэхгүй зас нэг инээлгсэн. Тэгсэн чинь яг инээлэх хооронд ингээд би ингээд яриагаа ингээд зогсооч штэ те. Үл нэг дараа чи юм бодох ч юм уу те. Эний хүний инеж байгааг сонсонгот бүр дараач юм зүрэл мартчихдаг шүү дээ. Харин тийм. Тийм болохоор хүлээгээд одоо бүр юу ярих хавлаа ингэж толгоноос би ирээд ирээд олдгоноос. Баха буруу өрөөнүүд ингэж тогшиж явж байгаа тийм. Тархин дотор тархин дотор амар олон өрөөтэй. Гэтэ тэр хооронд яг ингээд бодцоох хоорондоо бас ингээд хүмүүстэй тийм жив жив тэр өгтөдөг ардаа мартаж гэдэг үү. Тэр нэг альт нэг тэгэж жоохон завсарлахаа хүмүүстэйгээ харьцаж те хүмүүсийг анзаарч нэг хальт нэг дондуур нь тэгвэл бас гоё шат. Өнөөдөр би л авт гисэн. Яг тэгээд жоохон юм юм яриад л үдсэн ч яг толгоонт яг аа энийг ярих хэрэгтэй шүү гэж орж ирэл. Тэгээд шууд тэрэн лөө ороо шатчих юм чи. Гэтэ нэг амар сайн жүшэлтэй манид нэр эхэлжийн дөө дөнгөж л. Нэг 2 жил мөлийн дараа нэг арай нэг гайг болчих. Бэлтгэл ихтэй нэг бас. Эхэндээ бол Оос хүн яг stand up хийж байгаа э, э, лаг вагнерийн тэр юуг нь номон дээрээс уншсан чинь эхэндээ бол угаасаа яг юу их яахаа мэдтгүү. Тэгэл зүгээр янз бүрийн турш үзэл, янз бүрийн юм ярьж үзэл те. Би бас тэгээд байгаа шүү дээ. Ярианыхаа зүгээр юуг олох гэж тэгэж зүгээр баг нэг тэмтэрж байгаа юм шиг хав арах уу ерөө аа. Тэгээ яг тэгж л олдог. Нилээж бүр яг яг дэрж шүү дээ. Амар лаг хөстөө бол нэг бэ төгс яг бүгд л ингэж новшийн замаар шааж ирсэн. Яг яг тийм нэг дөтлж ирсэн гэсэн тийм баг байдгүй. Тэгсэн ямар ч тийм байх боломжгүй шүү дээ. Тийм. Яг л Гэтэ энэ болохоор чөлөөтэй байгааз одоо би нэг төби ор нот би үзэнгүүт нэг нэг сонь сонь юм хийгээ шаад. Уул нь тэр нь stand up-аар орол бас тий. <laughs> Stand up-аар орол бас яг ингээл орол яг панчлайн шаагаал тэр хүмүүс чи инээлгэн шүү дээ. Тэгэл инээлэх чинь бүр яг нэг нэг нэг өстө үйлжүүлэл те Ателло гэж үгэлтэй бүр жүжиглээ ш. Тэрнээс тэрнээс илүү гоё ш те. Оо энэ ч дажгүй байг байж гэж бодсон ш те шууд. Гэ тэрэнд орохтой шээ. Зүгээр тэрэнд нэг гэхдээ яг stand up бол яг тэдний хажууд бол бас те шууд э, бас хүчтэй байгаа байхгүй. Гэхдээ тайлбарлах шаардлагатай болоо. Аа. Тэрэс ийм би бас ингээ ийм хийх юм байх Оросод нэр хиймбэ comedy club-аар л мэддэг юм шүү дээ монголчууд л. Тий. Гэтэ юу юм шүүгч нэр нь юм уу шаах болоо. Юм юм хэлж дундуур нь баг алж мал тэгтгэл бас. Тэр тийм алдаг тэгж магадгүй. Тий. Гэнт талддаг болж байна шүү. Гэтэ санаа ааштай шүү. Гэтэ тийм нэг жоохон санаа байна заалчгүй тийм байдалд орох шаардлагагүй шүү дээ. Хүн дээр нэг 5 хүн өөрийг нь шал шүүж мүүгээ шаа тий. Гэтэ яг тиймэрхүү юмд ороод ороод бас мэдгүй. Ихэнх лаг вагнер тэгэл тийм юмунд орчвол суух шаагаал тэгэл дараа нь лаг болсон хүмүүс байдаг юм л. Маск маска үйл өссөн шүү дээ. Миний маск уйллаа гэж. За би маск би маска бол үйл өссөн. За энийг би тайлбарлая. Тэгэж тэнгүүтээ <laughs> чи бол ийм юм тийм нэг гарч ирэл те сосор оронгой бид нар суудсан те найданд орж хулганд сувдна нэг наранбат тэр бүгд ингэ суудсан юм л гэсэн чи гарч ирсэн та нар боох гэж үдчихсэн гэж яхах те аа гэж гэж аа гэж Тэгэл яах вэ? Тэгэл нэр үн тэнэг шах гэж бодох хаа. Тэр гурвыг тэгж бодно. Тийм. Өөр өөр хүмүүс шүү дээ. Тэг тэг тэднэрт алей санагдахгүй хаа тий. Зүгээр гарч ирээ арай жоохон ойлыг ойлыг юм ярихгүй болохгүй бах тий. За нэг тийм байх хэрэгтэй тий. Энэ энэ тамхины хайрцаг гарч ирэнгүүтээ шууд тэгж ингэж шах тий. За зэгтээ мустар мустар заавалчгүй тийшээ орох шаардлагатай шүү дээ. Монгол гэхдээ зургатаар яг stand up-ыг яг нэг гаргадаг нэг гоё нэвтрүүлэг байх хэрэгтэй байна. Яг нэг тэгвэл э, хүрэн шүү дээ. Юу шиг баг байна. Олон хэрэгтэй шүү дээ. Stand up-чд бүр Нэг дороо хийж нэг 100 биш таах гэсэн тий. Тий. Дороо хийж чадчих. 100 хүн байж ш тэр хүн дондаас чинь бас нэг амар акул макулууд нь гарч ирж тий. Уцанд нь бол тэгэл 99-ийнх нь явцны дугаар нэг. Тэгэл аа ирээдүйд бас тийм юм хийх хэрэгтэй мөлий. Comedy festival гэж 20 жилийн дараа бол яг хэдүүлээ 20 жилийг тууштай шаагаал явах юм бол нь шүү дээ. 20 жилийн дараа ихэд яг 100 байтхан комеди шаадаг бол Монголд бол э, тэгээ тийм фестивал хийх хэрэгтэй мөлий. Комеди фестивал гэл тэр фестивалаа авал одоо танилж байл. Хөх хотод очиж мочдаг ч юм уу те. Тэгэл тэнцээ чинь Монгол юугаар ойлгож те. Монгол аялгаа. Хүүхдүүд багасаа Тийм тэгэл монгол хэлийг сурталчилж байгаа байхгүй да тэр чинь бас тий. Би бас улаан өдмөдөд очиж шайл гэж боддог. Тэр бориод мориодд очивол бид нар нэг сайн монгол хэл мэдэхгүй ч гэсэн нэг нэг Улаанбаатараас ирсэн нэг өстэй та боох гэж тэгээ сонир өстэй те жихэн бас сонир юм сонсуулаа шаа монгол хэлээр өстэй гişи яахгүй байдаг гэсэн те нэг гэтээ манайд одоо ингээд дарханд очиод жишээ нь яг нэг комеди нэт хэлээ гэж бодлоо тэгэд одоо яах бол дархны хүмүүс дархан эрдэнэ тэр нэрээ гайгүй хаа тэгээ бас Монгол Улаанбаатарт ирж ирсэн бас мөрөн мөрөн хот ч бас амар залуусгүй л хот болцсон гэс тээ үсгэлээ. А тийм тий. Үсгэл рүү ч одоо шууд шулуун зам гарцсан шүү дээ. Онгоц онгоц нисээд очиж юм ба шүү дээ. Бараг шулуун замаар шаан дөө. Одоо ингээл зам сайжрал уул нэг нэг тийм гоё систем яг тийм зөв ингээ бүтцтэйсэн бол тийм яг аймаг болгонд нэг том том хот байдаг. Одоо нэг тийм нэг аймаг болгонд нэг 200 мянган хүмүүстэй ч юм уу. Гэтэ нэ тийм 90 жил мэрэн жил болт 90 жилийн хойг тэмдэглэж байгаа зөндөө сум аймагуд байгаа шүү дээ. Тэгээд 90 жил болчихсон байх чинь ийм л хөвчлөлтэй. Жин энийг л маш буруу гэдэл шүү дээ. Нэгс ашаа байшин. Халуун усч байхгүй те. Тоог тоогч байхгүй. Тоогц тоогч яхаа байгаа л та ихэнх нь. Тийм. Тэр нөө сайн шандаж яг нөө үйлдвэрлэл үйлдвэрлэлийн хотгод Канада технологиор тийм хаус мэг юм бариад байгаа юм шиг л шүү дээ тийм сум ашигтай тийм аймаг тийм гэж зүр яг нэг тийм хөгжүүлчихсэн тийм нэг жоо Улаанбаатар руу заавал Улаанбаатар руу заавал ирж энэ бүхэн ажил ажил хийх шалгуу тэндээ ингэж амьдраад тэндээ ажиллаад байх боломжтой. Аа. Тэгээд Улаанбаатараас хүмүүс тийшээ яваасаа тийм гэж. Тэгэж тэр аймаг аймаг аймагийн хүмүүсээ тарагддаг бас тийм. нийслэлээ шинжилчүүл гинэ. Аа нийслэлээ шинжилжүүл. Харин тийм ээ. <coughs> Улаанбаатар хотод байсаар л байна л да. Гэтэ тэлэн Улаанбаатартай тэлэн л тийм нэг э, юу майдер их майдер төсөл тэр нэг бог дуулын урд тийм мод барих гэдэг юм л ч тийм. Барьцсан юм шүү. Үгүй барь. Одоо ихтэй шав мавд барьцсан бүр яг эхлүүлсэн юм л ч тийм. Аа. Явааш. Тэр уулын уул нөхөлжүүл амар амар болох юм л тийм. Богдуул тойрох шаардлагагүй яг ингээд Яах юм богдуулыг нөхөлч те. Зүгээр тойрсон л гоё штэ. Байгаль гарч байгаа. Тийш те. Ер нь цаг зүгээр нэг дэлбэл уул молыг дэлбэлж чадчихс те. Америкт бол тэгсэн юм л штэ. Тий. Төмөр зам тавьж шат. Төмөр замыг нь хятадууд барьсан гэж л штэ. Хөөс тэр хоёр талаас ухаж байгаа уулздаг чи юу лээ? Юу гэнэ? Хоёр талаас ухаж байгаа уулздаг. Голтой уулздаг. Хоёр өөр бол. Юу юм? Нэг тийм юу гэдэг шүү дээ. Хонгил ухдаг. Тэр тэгтээ тэр чи амир дээр үйд. Хойд солонгос өмд солонгос оо. Биш. Оо. Чи юу ярих гэж байна? Тийм үү нэг. Оо уул нөхөлж байгаа байхгүй. Аа. Тэгсэн чинь өөр оронд очиж байгаа юм. Гэхдээ хоёр талаас ярьж байгаа зэрэг ухаж эхлээд нүгт амар олон жил ухаж байгаа зингээ голдоо. Ингээ уулзч байгаа. Европ туу. Тий швейцар мцэр ах уу. Тэ. Тэр бүр тэнгуүтэй голоор нэг нэг галт тэрэг юм явуулсан баг. Тэ. Галт тэрэгч гэжтэй цахилгаан тэрэгч шаардлага цуссан байна. Тэр дүү бүр ингээд тэр нүхэн дотроо өндрийг яасан гэлээ. Нэг үеэрээ баг ухч мөхсөн гэсэн чинь. Тийм нүсэр ажиллаж шастай. Хөгжлийн аян байсан байна. Нүхэн дотор төрөөл хүүхд байхдаа нэг чөлөөд үйж бол Монголыг одоо яа тийм сайн замжуулах хэрэгтэй те. Бүр яг хордны зам амтай. Яг сайн одоо ч ихтэй яг тийм болох гэж байгаа. Төмөр замын стратеги чинь хамгийн чухал нь шүү дээ. Төмөр замын стратеги ингээд зөв гаргах юм бол тэр нэг э, зүүн тал руу явсан тэр юг э, барих гэдэг мэт хүн. Зүүн тал аа тийм Сокотро аймаг гэдэг. Тийм ийшээ явах. Тэгээд тэгээд тэр дэлхийн хятадын хэсэгтээ арай жоохон портуудтай ойрхон тийм э, оо мож гэх юм уу тэр хат тийм. Тэднээс л ингэж ойртуулж тэднээс л бол тэднээс замын замын зардал нь багасан шүү дээ. Тий, тэндээс арай үнтэй худалдаж авах тийм юм байгаа юм байлээ. Тэгээ бас энэ бол бас нэг аюултай юм ингээд бахан хятадтай холбоо төмөр зам ярингууд, нарийн төмөр зам ярингууд их хэмжээний тэр авийн хэсэг нэг төрн хятадууд эзэл оршин суугахал тий. Тэр нарийн төмөр замыг чинь Монголд ерөөсөө ажил тийм ажиллаж чадахгүй гэж байгаа юм. Заавал хятадтан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр чи тэнд амьдрна гэсэн үтэнд гэр бүлтэй ирнэ гэсэн үтер хятадтан чаа. Тэгээ тэнд амьдрагууд. Яагаад заавал хятадтан ажиллаулт юм? Үгүй харин сургал сургал та тэгээд сурахаар бас удах хөхгүй. Ерөөсөө э, мэдгүй тийм хүн орж ирэхгүй л хөтэй. Орсын тэр юу н харин тийм эзлэг тактик байдаг гэдэлээ хятадтан. Аа тэгээ бүх Хятадас бүх бүх э, холбоо орнууд нь гэж өөр зэрэгтэй байдаг тийм статистик гарцаа. А Казахстан, Вьетнам тийм бүгд өөр зэрэгтэй байхгүй. Адилхан болж болохгүй. Тэгвэл зөв шууд баг зэрэг зэвсэг техник бол оруулж ирэл оруулж ирэхээр тий. Амар хурдан гэл ороод ир шв. Нэг өдрийн дотор дотор. Үзлээ ш. Гэтэ зам тээврийг бол сайжруулах хэрэгтэй. Монгол хэл даяар бол. Манай зам төгчл чи хэдэн уртл харж хийсэн гэлээ. Мэдгүй. 2 2015 2000 2000 лөө. Бараг 2000 он хүртэл хүртэлх юугаар тооцоолж хийсэн. Бараг тэрнээс их хүн амьдрахгүй байх гэж бодож 500 мянга шүү дээ. Чин сая 300 болоо шаа. Аа. Одоо их тэг э, юу шиг Америк Америк бол амар тарцсан байт юм л шүү дээ. Хотууд нь юм амар тийм автгаа ингээл тарцсан тэгээд амар том зайтай, зай томтой. Зайг бол зүгээр яг ашигласан байгаа юм чи. <laughs> Монголыг тэгмээл талтай ер нь яг одоо ихтэй бид нар бид нар одоо өөр газар очиж амьдрыг гэвэл тэгээ яг амьдралыг Улаанбаатарт аваад наа тий. Одоо бид нар гинт хөдөө очиод амьдарч чадахгүй шүү дээ. UB comedy-гийн залуучууд юу хий хөдөө. Гэтэ яг тэр явдаа болно л та. Гэтэ яг энд бол яг жинхэнэ яг юу н том тогоо нөө болохоор тий. <laughs> Том тогоо нь шахмал. Гэтэ тэр хөдөөнөөс хот руу ирж сурдаг тактик гэж. Оркуд ирсэн гэж шаардлагаас тий. Хэ? 9 сарын 1-ийг ойрцсон чи. Оркуд оркуд ч ирсэн байх ирсэн байх. Анзаарсан анзаарсан. Аа хөдөөний ойд. Хөдөөнийхөө тэгээд нэрлээ шатсан шүү дээ. Монгол тий. Тэгээд яг тэр юун потенциал нээр гүйст. Хөдөө төрөл 10 жилээ төгсөөл. Тэгээд хүмүүс бас тий. Хотод орж ирдэг. Аашгүй. Харин тийм ээ. Хөдөө боо. Хөөе. Бэлтгэдэж байгаа хотод орд ирдэг. Тийм оюутан. Хөдөөний хүмүүс тийм нэгдүгээр оюутан. Тийм нэгдүгээр оюутан. Зүгээр тийм амьдралын юм аа ярьж утсах өтер. Хотод жоохон дасан зохицох юм уу мэдгүй л хотыгч гэсэн хөдөө очиод суух шаад штеп хэвста. Юм уу мэдгүй тэнхтэл Тэг нэг эвгүй ажил ажил байж хийж чадахгүй эвгүй гар гаранда өргөс оруулж маруулал тэнхтэй шаа морноос онж унах гэж. Тэрэн шиг л яг тийм. Би очиж мотоцикл ундах гэж надад чадахгүй зүгээр нэг дүүгийнхаа ард сундлуулдаг шас нэг гिचэн шиг. сонсон. Монгол ихтэй мотоциклээс болж амар их ослогордог гэж л шүү дээ. Тэр юм шиг явцгаа. Хэдэн хэдэн хүн өгсөн өгсөн гэдлээ. Монгол 1000 4000 цанга хүн. Үгүй нэг жил дүү. Үгүй 40 хэдэн жил. Их шүү дээ. Үгүй 400 жил юу ч гэсэн зүгээр л мотоциклийн ослоор хөдөө мөдөл 400 гэлбэр дууссан чинь ихэнх нь зүгээр л мотоциклийн ямар ч тийм нөө нэг юуны жолооны курст суугаагүй аа зэрэглэлийн англилийн юм уу жолооны үнэлэх байхгүй зүгээр л моцикл дээр тэнцвэрээ болол дугуун ундаг шиг явж л байвал тэгэл шууд бэлэн гэж үздэг. Хүүхдүүд мөхтүүд ингээл мал залаа харилж захта моциклтэй явдаг. Тэгэл дандаа моциклтэй сохтуу мохтуу хөдөө болзыг сохтуу моциклтэй ах нар явж дээ. Тийм тийм. За би харилаа гэл. Тэгээ тэгээ явж байгаа л нэг эвгүй шаагаал нэг юм ягаал нисэл хүл тэгэл өгөх шүү дээ. Мотоциклэр нь аюултай зүгээр л задгаа болохоор амар хурдтай явж бол нэг ингээл зүгээр нэг донслоход тэгэл тэг унахад бол тэг яг тэг нэг 40 50 км-тэй ингээд зүгээр унахад новшаа нэст тий. Штт. Аагийн сургалтуудтай байдаг үстэй Монголд. Аа. Мотоциклийн сургалтууд зөндөө юу? Мэдгүй. Гэтэ чулууны гөрс ирнэ. Мотоциклээр яг сурч ирсэн үеийн та нар харж ирсэн үү? Гэтэ байдгүй тий. Аа гэдэг Аа. Тэгтээ автобус автобус байгаа ч гэдэг. Тэгтээ мотоциклийн дугаарыг яаж авт? Тэгэл машины дугаар авдаг шиг л авдаг л үү. Тэр дүнмлэх юм. Аагийн тэр жолооны курс байд юм аа, байд юм. Тэндээс чинь сураад тэгээд аав мэлх хоног гэсэн шүү дээ. Мотоциклийн курс. <laughs> Тэнд явж байгаа шаач тий. Тий. Бооны курс гэчүүд юм. Боо. Боо чи ийш тийш ирэхгүй чигээрэл шаад штеп урагшаа тэгээ стоп гэсэн хоёр л товчлоор идчихдэг шүү. <laughs> Сигнал. Яндан. Богоо нэрээ ерөөсө кино кинон дээр яг дандаа зогсдггүй те. Ямиг дайраал гардаг те зүгээр зогсгосоор хөтөл дайраал гардаг шээ. Зогсооч чадахгүй те амар инерцтэй юу те. Чи амар э, очих газраас амар өмнө хордоо багсгаж эхэлт юм л шүү те. Аа нэг хоёр баачка Америкийн кино шүү дээ. Тий. Алтрын явуулаа шаштай. Механикч төлөвлөөр ирж байгаа. Тийм баха. Юу? Тэндээд микрофон нэг өгдөө. Drive юу лээ? Speed лөө. Тий. Тэндээд микрофоныг өгдөө. Шиад. Тэрийг ярих чашгүй юу та. Тийм л юм хэлчихсэн юм. Тэрийг ч хүмүүс сонсдгоо шээс. Тийм л юм. Тийм сайхан, ийм сайхан баг насаа би хайрлаж явъя. Хайрлаж явъя. Та нар ер нь баг нас боддог уу? Би багтаас амар гоё л байсан мөлий. Бодод. Ямар ч нэг муухай юм байхгүй. Зовж мовсон. Хөргөлөхтэй. Зүтэрсэн юм байхгүй. Зүгээр л байж л үтгтэй. Би л гоё гом ажиллаж сони инээж минь гэж. <laughs> Агуу зүр зураг мураг авалгал дээр ингээд инээд минэд нэг нэг маяглаа шатсан шиг яваалж болсон. Жоо тас. Өнөө тэр холон ирсэн мөлөө холон сэхвэс. Мэдгүй. Комеди дээр харсан уу? Үгүй. Аа. Бэсэн. Мэдгүй би нэг халттай тун харагддаг шиг. Бишлээ байл л да. Холон сэхвэлж байнга хариулдаг үстэй чиний асуултанд. Итгэвтэй үст тэр нь. <laughs> Зөв мартсан байсан яг нэг юмнуудыг хэлж хэлээ шээ яг хэлэхээс өмнө хэл төрүүлээ хэлчихэр тэнэг шатчих шүү дээ. Харин тийм түрүү тэр э, үзэгчтэйсгийн хэлсэн юу юм? Ядгаа ярьцдаг шээ хажууд тас хэлвээ. Аа юу гэдлээ? Хинбэ? Гэтэ тэр яаж тохирсон юм бол шүү. Тийм оногоо байт юм болов. Скул зүгээр далдгана хэлсэн ч тэгээ таарсан. Тийм зүгээр л тэр үед зүгээр далдгана л хэлсэн. Хинбэ? Ихтэй тэр үед тэр үедээ тэгэл хөрх инэттэй болол яасан шүү дээ. Үзэгч алдаа шаачсан шүү дээ тэгэр чиг шүү. Гэтэ тийм л дээ. Үзэгч Тэр өстой чи хөрхэн олон нийтэд нийтийн анхаарлыг өөр төр хэсэг барьсан. Татсан тий. Тэгсэн. Яа яг одоо бид нар ингэж хэлж байхдаа одоо нэг Ховд аймгийн зүгээр л нэг хөдөө газар нэг ингээ юу болчих бол. Энэ <laughs> хөдөөд одоо ингээл янз бүрийн ингээ зүр хээр газар ингээ байж байгааг одоо бид нар мэдэхгүй л болохоос те. Мод цотнд ингээл амт маяг. Нэг минут э, дэлхийд төр хэдэн хүн секс хийдэг гэдэлээ. Хоёр. Нилээх өндөр тоо юм л. Хэдэн хүн өсөлсөж байгаа? 60 мянган хүн өсөлсөдөг лөө. Гэтэ тэрийг тоолох ярьж боломж байхгүй шүү дээ. Зүр яг зүр ингээд тооцчих юм шиг лээ. Сэдүүнээс судалгаа авал тэгэл ингээл ингээл тий. Шаалтай ямар Миний <laughs> тий судалгаа шиг шаасан юм шүү. <laughs> Миний бодлоор тэр бол тэр заасан тооноос бүр шаал өөр. Тэгээд Америкт судлаа гэж шагаа тий Америкчууд. Нэг судлаа шаа. Зөвлөдөө өст. Америк зүрн чадахгүй шүү дээ. <laughs> Улсаа яаж яаж яа яа. Насаар эцийг үзэж чадахгүй юм гэсэн чинь. Яг юу юм тий? Судлаа юм тий? бүх насаараа судлаад барахгүй шээ. Яар цэцийн үзэж чадна. Монголчууд ер нь судалгаа хийж байгаа л Сөхөн хийдэж штт. Хөрөн хийнэ байна. Шинжлэх ухаан ухааны судалгаа. Профессорууд. Тийм судалгаануудыг хийлэхийн тулд одоо нэг төрийн бас байгууллагууд нэр чинь тийм юм уу шат хандвийн юм уу яадаг л штт. Тэгж байгаа хандваараа Америкт лав тэгдэм бил. Монголд нэг тийм байхгүй. Аа, тийш тий. Одоо нэг юм уу? Magic mushroom гэдэг гэдэг чинь тий. Тэдний ч яг нэг юуны шинжилгээ ухааны одоо эрүүл мэндэд ер нь ашигтай тийм юмнуудыг яг тийм юм байна уу, үгүй юу гэдэг нь одоо мэдгэж судалгаа судалгааны тэр яг одоо ингээ юунаас хүмүүсээс зүгээр интернетээр мөнгө цуглуулж ашиг. Fundraising хийгээл нэг нэг хэдэн мянган доллар молор цоглорнгууд нь шууд тэрүүгээр нь шууд судал лаборатори мөн тийм судалгаа хийлгээд тэр тэрүүгээрээ нотлохоо ингэж болгож яадаг одоо бас хууль муулаа өөрчлөх тэгэж тэгэж бүр тэмцдэг. Бас нэг э, бүтээгтүүнүүд татгуустай чинь дөнгөж э, гарчсан бүтээгтүүн. Өөрөө одоо хоёун хоёун э, одоо бизнесмэнүүд өөртөө өөрөө хийсэн бүтээгтүүнийг ингэж тэ 100 мянган 100 мянган захиалга авах юм бол энэ бүтээгтүүнийг ингэж цааш 100 мянгаыг хэвлэх үйлдвэрлэл мөлдрлэнэд юм зөндөө босгод юм л тээ. <coughs> За за хэдүүлээ харилцах уу. За тэгээ. За баяртай. За баяртай хүмүүсээ. Чао. Yeah. Эрхэм хондын хотын иргэд иргэдхэн иргэн тойрны төрлөх хотод хардаа хүн ардаа хүнжил дэвшлийн нүүр царай болсон утсаар нээцлэр хүн ам төлөрсөн гадаа дотоод хөөлөрсөн баян зүрх богд хайрхан сонгон чингэлтэй дөрвөн голын дом бидний амьдрал тэмцэлтэй баян ядуу хүсэн залуу зэрэгтэй эмэгтэй хүн бүхэн энэ хотод өөрийн химнэлтэй Yeah Улаанбаатар төрсөн минь ийм л очортой Гэвч нэгэн цагтахны бүгдийн зайлшгаар байгуулсан Үсхөө хүрээ хүүхнүүд хээгүнөхдөг шаг уусан. Нүжгөрөө сэтгэсэн чинь нэг хэнтэй үсэн өдгөө. Нүдэж монголчуудын хинмэл өргөө. Өвдөөрхөө орчил бусдын гараас өндөрлөгтэй. Үн өмнө дуу хатаг үнэж дүгнэх хэрэгтэй. Бүтэн бусгалт өөрийнхөө нэмэрсэндээ орс хятад типо өснөрийг дуудах хэрэгтэй. Хүрээ хотоо хурдан тэсэ хүний нүднэ төгөө мацаа. Та бидний онгэр боосон тасаг амжилт шивгэл бүрдсэн төгөн одны хөвчтэн өөртөлтөө ирээдүйд түлшиггүй хийх үнгүй багтаа бичлэг манай уусын нэрэн хутас. Хамт гэрээ эвэл дорох шүтэн болсон цогцол сутас. Өнөр татсан нийслэлийн уушгин болсон богт дуул. Энэ бүгдээ эцэг үгтэй эдэгөө бидний ирээдүй гоч эгэл төгөө үүсэн. Ирээдүй зорх мэлми. Энэ хотод дуртай иргэд ууцхай сэтгэл гэсэн түүний айцсан байгаа дулаад үз та нар хүлээ даасан ритм байх юм туулын түн шууд бие осон Улаанбаатарт төрсөн очиртай сони юмшүүн хов төрөг уулсан дундх олон нийс ярм нисэн комбинат төмөр зам ороолол чиглэлтэй баг дөрөг хөвчүүлтэн шуулдах багч тоглож байх юм хийсэн зүйлтэй өвгөө төгшөд гадаа хүрнж байх юм. Их боосон хотон чимээ намайг бөгөөл төсөгсөн. Эрдэн боосон ганц хүү ийм төмөлгөж өгөрсөн. Эрдэм номтой аав хүүд улсаад өсгөж мөгөрсөн. Өнгөрсөн түүийг ирээдүйдээ дайж мөгөлсөн. Өдөрс өдөрт өнгө зөөс осор бай хотод. Үлэг боосон хаал магтаал угаас юрээс огт илүү. Энэ хотод дуртай ирээд уусгасэд Sophie. Też są ruchy.